Əziz müsəlman qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Allah Taala onun yolunda olanları, yaxşı əməl sahiblərini ən yaxşıları Quran-ı kərimdə tərifləyərək deyir ki, Əs-səbiqunəl əvvəlunə minəl mühacirinə vəl-ənsar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم qaldı ki, dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə Allah onlardan razıdır. Onlar da ondan razıdır. O, onlar üçün ağızları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Baxın, Allah subhanahu teala bu ayədə mühacirləri Peyğəmbər s.ə.v ilə bircə Məkkədən Mədinəyə hicrət edənləri və Mədinədə onlara yoldaş, sirdaş olan, kömək göstərən ənsarları tərifləyir, onlardan razı olduğunu bildirir. Həmçinin həmin mühacirlərin və ənsarların yolunu davam edənlərdən də razı olduğunu bildirir. Bunlar da sələflərdir. O sələflər ki, özlərindən əvvəlki sələfi salihin yolunu tutub gedirlər. Onlardan da Allah razıdır. Və bunların hamısı da Allahdan razıdır. Allah onlar üçün cənnət hazırlanmışdır. Əbədi qalacaqları cənnət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o sahabələri tərifləyərək deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Nə üçün deyirəm tərifləyərək? Söyməyin özü tərifdir. Bunun əksi başa düşülür. Yəni, daim onlar barədə yaxşı sözlər danışın. Başqa hədisdə gəlir ki, İzə zukir ashabi fəəmsiku Əgər sahabələrin barədə nalayiq sözlər danışılarsa, dilinizi yığışdırın, susun. Sonra hədisin ardınca deyir ki, həqiqətən Sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi sədəqənin bir ovucuna, hətta yarısına belə çata bilməz. Bugün mən sizə o möhtəşəm sahabələrin ən fəzilətlisi barədə danışacaqam. Bu da Abu Bakır radiyallahu anhudur. Abu Bakır əs-siddiqdir. Siddiq onun ləqəbidir. Peyğəmbər s.ə.v bunu ona vermişdir. Rəvayətlərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Mirazdan qayıtdıqda Cəbrail ə.səlama deyir ki, axı mənim ümmətim, mənim qövmüm məni ittiham edəcək, mənə inanmayacaqdır. Cəbrail deyir, arxain ol. Kim də inanmasa, Abbaqir radiyallahu anh inanacaqdır. Və Abbaqir radiyallahu anhya heç o özü heç nə demir. Demir ki, Meyracda idim. Müşriklər gəlir ona deyir ki, eşitmisənmi dostun özündən nə uydurub? Bir gecədə Məkkədən Qüdsə, oradan da Allahın hüzuruna yeddi səmadan da o tərəfə getdiyini deyir. Və Abbaq radiyallahu anh deyir ki, mən buna inanıram. Axı, mən bundan da böyüyünə inanmışam. Mən Allaha iman gətirmişəm. Allaha görmədən iman gətirmişəm. Bunu da görmədən iman gətirirəm ki, Peyğəmbər doğrudan da Məkkədən Qüdsə, oradan da Allahın dərgahına gedə bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v ona həmin o siddiq ləqəbini, yəni sid qürəklə Allaha inanan bu ləqəbi ona verir. Onun adı Abdullah ibn Osmandır. Yadınızda saxlayın. Soruşa bilərlər sizdən, Əbu Bakır bunun ləqəbidir. Bəs adı nədir? Adı Abdullah ibn Osmandır. Radiyallahu anhu. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allaha ən sevimli olan adlardan biri Abdullahdır və Abdurrahmandır. Bu sahabənin adı da Abdullah idi. Abbaqir radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra, iki il sonra dünyaya gəlir. Yəni təxminən miladi tarixlə 572-ci ildə dünyaya gəlir. Və Abbaqir radiyallahu anh Məkkə şəhərində doğulur. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilənə qədər Abbaqir ömründə bir dəfə də olsun şirk, küfür etmir. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildikdə ilk dörd iman gətirən şəxsdən biri olur. Kimlərdir o dörd nəfər? Biri Abu Bakır radiyallahu anhudur, İkincisi Əli radiyallahu anhu, üçüncüsü həyat yoldaşı Xədicə radiyallahu anhə və bir də onun mövlası, yəni xidmətçisi, oğulluğa götürdüyü Zeyd ibn Harisə radiyallahu anhu. Dördü də ona ilk əvvəl iman gətirənlərdən olur. Və Bakır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çox köməkliklər göstərir. Onun var dövləti olur. Onun əli ilə bir neçə qullar azad edilir Bu qullardan biri də hamımıza məlum olan Bilal ibn Rabahdır. Radiyallahu anhu. Onu da Peyğəmbər e, üzr istəyirəm. Abu Bakr radiyallahu anhu azad etdirir. Abu Bakr radiyallahu anhu həmçinin cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən birincisidir. Peyğəmbər s.ə.v cənnətlə müjdələyənləri bir-bir sadalayır, 10 nəfərin adını çəkir və ilk adı çəkilən Abu Bakr radiyallahu olur. Və Abu Bakr radiyallahu həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in hicrət yoldaşıdır. Rasulullah s.ə.v Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə özü ilə onu götürür. Onu götürür və Abu Bakr da öz malından Peyğəmbər s.ə.və köməkli edir. Atlar hazırlayır, yola azuqə hazırlayır. Uzun müddət olan bir yola azuqəni də Abu Bakr radiyallahu hazırlayır və canı ilə, malı ilə bu sahabə İslama doğrudan da çox köməkliklər göstərmişdir. Bunun fəziləti barədə Abbaqir radiyallahu anhunun Quran ayələrində və hədislərdə bir çox şeylər varid olmuşdur. Bunlardan, məsələn, Allah subhanətə alə deyir ki, İllə tənsuruhu fəqad nəsərəhullah iz əxrəcəhu ləzinə kəfərus nəsəni snəyni iz humə fil qari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على وأيده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الأولى والله عزيز حكيم Əgər siz ona, yəni Peyğəmbər s.ə.və köməksiz kömək göstərməsəniz, köməklik etməsəniz, onsuz الله Allah ona kömək göstərmişdir. الله ona yetər, O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. İkisi də mağarada olarkən o öz yoldaşına, yəni Əbu Bakra dedi ki, qəm yemə, Allah ki bizimlədir. Görün, nə arxainçılıq yaradır onda, necə təvəkkül Allaha oyadır. Qəm yemə, Allah ki bizimlədir. Allah da ona arxainlıq nazil etdi. Sizin görə bilmədiyiniz əskərlərlə ona yardım etdi və kafirlərin sözünü alçaltdı. Doğrudan da o kafirlərin sözü indiyə qədər alçalmışdır. Ancaq Allahın sözü ucadır. Yalnız və yalnız Allahın sözü ucadır. Nə vaxta qədər ki, Allahın sözünü cəmaata çatdıracaqsınız, Allah sizi ucaldacaq. Öz sözlərinizlə cəmaatda rəğbət oyatmağa çalışacaqsınız, Allah sizi zəlil edəcəkdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, həqiqətən mənə ən yaxın yoldaş və mal dövləti ilə ən çox qayğı göstərən Abu Bakırdır. Rəbbimdən qeyrisini, Rəbbimdən qeyrisini, özümə ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Abu Bakr seçərdim. Lakin o mənim din qardaşımdır. Şey verirsiniz, Rəbbimdən başqa özümə ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Əbu Bakri seçərdim. Radiyallahu anhu. Lakin o mənim din qardaşımdır. Elə isə, fikir verin, məscidə asılan Əbu Bakrin qapısından başqa bütün qapıları bağlayın. O dövrdə Peyğəmbər s.ə.v-in məscidinə bir çox sahabənin evindən qapı açılırdı. Onlar evdən çıxıb birbaşa məscidə daxil olurdular. Və Peyğəmbər s.ə.v Əbu Bakrin qapısından başqa bütün qapıları bağlamağı əmr etdi. Bu da onun fəzilətinə dəlalət edir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir qadın gəlir və deyir ki, mənə kömək et. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v deyir, gələn il gələrsən, həmin istədiyin şeyi sənə verərəm. Qadın deyir, birdən gələn il gəlib səni tapmasam necə? Həqiqətən də növbəti il Peyğəmbər s.ə.v artıq vəfat edir. Rasulullah s.ə.v deyir ki, əgər məni tapa bilməsən, onda Abu Bakrın yanına gələrsən. Məyər bu fəzilətə işarə deyil, əlbəttə ki, Abu Bakrın fəzilətinə işarədir. Peyğəmbər s.ə.v həmişə onu yanında görmək istəyərdi, öləndən sonra da Abu Bakr radiyallahu onun yanında dəfn edildi. Sonra Rasulullah s.ə.v deyir ki, hər kəs Allah üçün yaxşı əməl edərsə, cənnət qapılarından dəvət olunar, içəri daxil olar. Və namaz əhli namaz qapısından, cihad əhli cihad qapısından, sədəqə əhli sədəqə qapısından və nəhayət oruç tutanlar rəyyan adlı qapıdan cənnətə daxil olarlar. Abbaqir radiyallahu anh deyir ki, Ya Rasulullah, o qapıların hamısından daxil olan olacaqmı? Deyir ki, bəli olacaq və Sən onlardan olacaqsan. İnşallah sən onlardan olacaqsan. İstəyirəm ki, sən onlardan olasan. Rasulullah s.ə.v yenə bir dəfə ona cənnət barədə xəbər verir. Deyir ki, cənnətdə quşlar var. O quşlar ağacların üstünə qonur. Ağaclarda olan nimətlərdən yeyir. Və cənnət sakinləri də, cənnətdə olanlar da bu nimətlərdən yeyəcəklər. Sonra bunu üç dəfə təkrar edir və deyir ki, Allahdan da istəyirəm ki, sən də o neymətlərdən yeyəsən. Abbaqir radiyallahu anhını bu cür o çox istəyərdi. Və bir gün, günlərin bir günü, Abu Musa Əl-Şəhri radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in qapısında gözətçi durduğu bir vaxtda Abu Bakır gəlir. Gəlir və izn istəyir. Deyir ki, Peyğəmbərdən izn istə, yanına daxil olun. Rasulullah s.ə.v deyir ki, izin ver gəlsin və onu cənnətlə müjdələ. İzin ver, ver gəlsin və onu cənnətlə müjdələ. Bu da yenə Abu Bakr radiyallahu fəzilətinə işarədir. Peyğəmbər s.ə.və əziyyətlər verildiyi bir vaxtda, onların sayı az olduğu bir vaxtda bir çoxları Peyğəmbəri müdafiə etməyə çəkinirdi ki, onu müdafiə edərəm. Sonra müşriklər mənim başıma oyun gətirər, mənə əziyyətlər verər. Lakin Abbaqir radiyalanhu sabit idi. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurdu. Və qəbilə başçılarından biri Peyğəmbər s.ə.v namaz qılarkən onun boynuna ip salıb boğduqda Uqba ibn Əbi Muayid Allah onun cəzasını versin. Onun boynuna ipi salıb boğduqda Abu Bakr radiyallahu anh gəlib onu kənara atdı. Kənara atdı və dedi ki, Allahın bu ayəsini oxudu və dedi ki, Ətəqtulunə rəculən ən yəqulu Rabbi Allah və qəd cəəkum bil bəyinəti min Rabbikum. Məgər siz bir adamı Rəbbim Allahdır deməyinə görə öldürəcəksiniz? Rəbbim Allahdır dediyimizə görə bizi öldürəcəksiniz? Halbuki o, Rəbbinizdən sizə açıq, aşkar möcüzələr gətirmişdir. Açıq, aşkar möcüzələr göstərir. Ayı iki yerə bölür və s. möcüzələr göstərir, yenə də iman gətirmirlər ki, gətirmirlər. İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, bir dəfə mən Ömər ibn Xattab radiyallahu anhının yanına gəldim və gördüm ki, artıq o can verir. Və arxamda dayanan səhabənin belə dediyini eşitdim. Allah sənə rəhmət etsin. Allahdan istəyirəm ki, sən yoldaşlarınla Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və Abu Bakr radiyalanla bir yerdə olasan. Çünki mən çox vaxt Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşidərdim. Mən Abu Bakr və Umar filan yerdə idik. Mən Abu Bakr və Umar filan əməli etdik. Mən Abu Bakr və Umar filan yerə getdik. Və s. bu cür Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi sözləri xatırladır Və bu İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, dönüb gördüm ki, bu Əli İbn Əbi Talibdir. Radiyallahu anhu. Əli İbn Əbi Talib Əbu Bakri çox sevərdi. Hətta zövcələrindən birindən olan oğluna Əbu Bakr adını qoymuşdu. Günlərin bir günü o eşidir ki, sahabələri tərifləyirlər. Onların yaxşı işlər görməkdə hamını ötüb keçməsini xatırladırlar. Və Ali, Ali ibn Abi Talib radiyallahu deyir ki, siz səhabələrin yaxşı işlər görməkdə hamını ötüb keçməsini deyirsiniz. Amma mən bilirəm ki, bizim hamımızı ötüb keçən Abu Bakr radiyallahu idi. Hamımızı ötüb keçən Abu Bakr radiyallahu idi. Günlərin bir günü Peyğəmbər s.ə.v döyüş üçün, silah sursat almaq üçün sahabələrdən xayiş edir ki, pul yıxsınlar. Və hər kəs bacardığı qədər öz var dövlətindən köməklik göstərir. Ömər radiyallahu deyir ki, əlimə imkan düşüb. Bu dəfə nə olursa olsun Abu Bakri savabda ötməliyəm. Və var dövlətinin yarısını yığıb gətirir Peyğəmbər s.ə.və verir. Peyğəmbər s.ə.v də ondan bunu qəbul edir. Sonra Abu Bakr öz var dövlətindən gətirib ona verir və Rasulullah s.ə.v hər ikisinə sual verir. Deyir ki, ailəniz üçün nə saxladınız? Ömər radiyallahu deyir yarısını, Abu Bakr isə deyir Allah və onun rəsulunu. Yəni, hamısını gətirib sənə vermişəm. Çünki o döyüşdən sağ-salamat qayıdacağına ümid etmirdi. O axırıncı ana qədər savab qazanmağa çalışırdı. Və Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in daim onlarla olması, onların fəzilətinə dair iki gözəl hədis də var. Rasulullah s.ə.v öküzün danışması barədə sahabələrə xəbər verir. Ki, bir nəfər öküzü minir və öküz dilə gəlib deyir ki, mən bunun üçün yaradılmamışam. Ki, məni, sür məni minib sürəsən. İkinci rəvayətdə canavar barədə xəbər verir ki, canavarın əlindən o götürdüyü qoyunu çoban aldıqda danışır, deyir ki, axı bu mənim qismətimdir. Sahabilər təəccüblə baxır ki, canavar, öküz, danışa bilərmi? Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, buna mən iman gətirirəm. Abu Bakr və Ömər də iman gətirir. Halbuki Abu Bakr və Ömər onun yanında yox idi. O bilir ki, onlara deyən kimi iman gətirəcəklər, inanacaqlar. Peyğəmbər s.ə.v bir gün üzünü səhabələrə tutur, hələ süb namazını qılıb, təzə oturublar, hələ süb namazıdır. Üzünü sahabələrə tutur və deyir ki, sizlərdən hansı biriniz bugün oruç tutur? Hamı susur, Abu Bakır radiyalanu deyir, mən. Sonra deyir, sizlərdən hansı biriniz bugün sədəqə verib? Hamı susur, Abu Bakır deyir, mən. Hələ süb namazıdır, sədəqə verib. Sonra deyir, sizlərdən hansı biriniz cənazədə iştirak edir? Hamı susur. Yenə Əbu Bakr radiyalarını deyir, mən. Sonra bir daha deyir, sizlərdən hansı biriniz xəstəni ziyarət edir? Hamı susur, Əbu Bakr radiyalarını deyir, mən. Və Rasulullah s.ə.v bu məşhur sözünü orada deyir, hansı biriniz bugün e, bu dörd xislət kimdə bir gün ərzində cəm edilsə, cənnət əhlindən olar. Bu dörd şey bir gün ərzində kimdə cəm edilsə, cənnət əhlindən olar. Çalışın ki, gün ərzində elə edəsiniz ki, həm ziyarət edəsiniz, həm dəfində iştirak edəsiniz, həm oruç tutasınız, həm sədəqə verəsiniz. Və başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, Abu Bakr radiyallahu anhunun bir xidmətçisi olur. Bir gün buna xurma gətirir. Verir və Abu Bakr bu xurmaları yeyir. Sonra birdən yadına düşür və deyir, bu xurmaları necə qazanmısan, hardan qazanmısan? Hardan əldə etmirsən? Axı, mən sənə pul verməmişdim. Deyir ki, mən cahilliyə dövründə sehirbazlıqla məşğul idim, kahinlik edirdim. Və bir nəfərə əvvəlcə olacaq şeylər barədə xəbər verdim. O da mənə dedi ki, indi sənə verəcəyim bir şey yoxdur. Nə vaxt imkan olsa, bunun əvəzini səndən çıxaram. Və budur, gətirib mənə onun əvəzinə xurma verib. Abbaqir radiyallahu anh barmağını salır boğazına və yediyini qusur. Qusur ona görə ki, o haram idi. O cür şeyləri yemək haramdır. Ona görə də onu qusur. Və Abbaqir radiyallahu anh çox təvəzökər insan idi. Onu tərifləyəndə təriflədiyi adama tərifləməyə qadağan edərdi. Lakin günlərin bir günü eşidir ki, onun həddindən artıq çox şişirdir, çox tərifləyirlər. Allaha dua edir, deyir ki, Allahummə lə tuaxizni bimə yəqulun və cəalni xeyran mimmə yəzunnun və qfirli mə lə yələmun Allahım, onların məni bu cür təriflədiklərinə görə məni qınama. Və onların zənn etdiklərindən də daha xeyirli etməni. Onlar mənim barəmdə nə zənn edirlərsə, ondan da xeyirli et məni. Və bu cür tərif etdiklərinə görə onları bağışla. Yəni, bilmədiklərinə görə onları bağışla. Həmçinin yenə onun təvəzzükarlığına aid başqa bir hədis Hanzalə radiyallahu anhu ağlaya-ağlaya gəlib onun yanından keçir. Və Abu Bakr radiyallahu anh deyir ki, nə üçün ağlayırsan? Deyir ki, ey Abu Bakr, Həmzə ilə münafiq olub. Deyir, nə danışırsan? Nə münafiq? Axı biz səni tanıyırıq. Necə mümin olduğunu, necə İslama riayət etdiyini bilirik. Deyir ki, xeyr. Belə deyil. Görürsən, biz Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gedirik. O bizə cənnət və cəhənnəmdən danışır və elə danışır ki, İmanımız elə qalxır ki, sanki cənnət və cəhənnəmi görür. Elə ki, onun yanından ayrılıb, evimizə qayıdır, başımız var dövlətimizə, övladlarımıza, dünyaya qarışır, hər şeyi unuduruq. Demək, münafiqik. Abbaqir radiyallahu anh biraz düşünür və onun bu nəsiyyətini qəbul edir. Deyir ki, vallahi ki, elə hamımız beləyik. Gedək Peyğəmbər s.ə.v-in yanına ondan nəsiyyət istəyir. Rasulullah s.ə.v də onlara nəsiyyət verir, deyir ki, siz münafiq deyilsiniz, sadəcə imanınızın çoxluğundan belə edirsiniz. Amma sizin imanınız daim belə olsaydı, həmişə, bax bu cür imanlı olsaydınız, imanınız həmişə belə qalsaydı, mələklər sizinlə gəlib məclislərdə, yollarda əllə görüşərdilər. Rasulullah s.ə.v vəfat etdikdən sonra mürtədlər çıxır meydana. O azğınlar üç qismə bölünür. Bir qismi deyir ki, əgər o Peyğəmbər olsaydı ölməzdi. Demək ki, o yalancı idi. Bunlar artıq kafir olur. İkinci qism deyir ki, onun Peyğəmbərliyi ölənə qədər idi. Öldü və salam, biz ona tabi olmuruq. Onlar da kafir olur. Üçüncü qism deyir ki, biz zəkatı verməyəcəyik. Zəkat ancaq Peyğəmbərə verilərdi. Zəkatın verilməsini inkar edirlər. Və onlar da mürtəd olur. Əbu Bakr radiyallahu anh belə bir mövqedə, belə bir vaxtda, fitnə baş qaldırmış bir vaxtda sahabələri sakitləşdirir. Sahabələr inanmır ki, Peyğəmbər s.ə.v ölüb. Hətta Ömər bin Xatab radiyallahu anh deyir ki, kim desə ki, o ölüb, onun başını üzərəm. Görün, kim bunu deyir? Quran-ı kərimi əzbər bilən, sünnəni o dövrdə hamıdan yaxşı, ən gözəl bilən sahabələrdən biri deyir ki, kim desə ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm ölür, onun başını üzərəm. Və hamı qorxur bu sözü deməyə. Ancaq və ancaq Abu Bakr radiyallahu anhu çıxır və deyir ki, o doğrudan da ölür. Və görün, necə deyir? Necə deyirsə, Ömər ibn Xattab onu qəbul etməyə bilmir. Məcbur olur onu qəbul etsin. Çünki o dediyini Quran-ı Kerimlə əsaslandırır. Hətta Ömər ibn Xattab deyir ki, sanki bu ayələri birinci dəfə idi eşidirdim. O çıxır cəmatın qarşısına deyir ki, ey möminlər, kim Allaha ibadət edirdirsə, bilsin ki, o əbədidir, əzəlidir. Həmişə ona ibadət etmək lazımdır. Kim Məhəmmədə ibadət edirdirsə, yəni itaət edirdirsə, bilsin ki, o artıq ölmüşdür. İndiki möminlər də bilsin ki, kim Allaha ibadət edirsə, qoy, axıra qədər Allaha ibadət etsin. Kim hansısa bir alimə itaət edirsə, bilsin ki, o alim məsum deyil və o nə vaxtsa ölümə məhkumdur, nə vaxtsa səhvə yol verə bilər. Və onun səhvə yol verməsi heç birinizin imanına təsir etməsin. Görürsən ki, sahabələrin arasında baş verən şeyləri xatırlatmaqla iman azalır. Onların arasında o baş verən şey qədər idi. Olmalı idi. Allah Taala əvvəlcədən Quran-ı Kərimdə ayə nazil etmişdi ki, iki tayfa vuruşarsa iki mömin tayfa, onları islah edin. Və Abu Bakr radiyallahu anh, bu məqamda onları sakitləşdirir. İki ayəni Qurandan onlara oxuyur və deyir ki, Allah subhanətə alə deyir, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun Summa innakum yawmal qiyaməti ində rabbikum taxtasimun. Sən də öləcəksən. Onlar da öləcək. Qiyamət günü isə hamınız Rəbbinin huzurunda sorğu-sual olunacaqsınız. Başqa bir ayəni də deyir. Allah subhanahu teala bu ayədə deyir: "Və mə Muhammedun illə rasulun qad xalat min qablihi rusul əfə immatə əv qutilə inqalabtum alə əqabikum." وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Məhəmməd bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişdir. Yəni, ölüb getmişdir. Əgər ölsə, yaxud öldürülsə, siz dininizdən dönəcəksiniz. Kim dinindən dönsə, Allaha heç bir zərər gətirməyəcək. Allah yalnız və yalnız yaxşı əməl sahiblərini mükafatlandıracaq. Bunu deyir, Sonra xəlifə seçmək üçün bir-iki nəfəri təklif edir. Ömər ibn Xattabı və Əbu Beyd ibn Cərrahı təklif edir. Lakin sahabələr hamısı buna etiraz edir və onun özünün xəlifə olmasını tələb edirlər. Beləliklə, Əbu Bakr radiyalan xəlifə seçilir. Allahın qəza və qədəri ilə xəlifə seçilir. 2 il, 3 ay, 10 gün xəlifə olur. Sonra 63 yaşında vəfat edir. Onun cənazə namazını Ömər ibn Xattab radiyallahu anh gecə ikən qılır, sonra da onu bastırırlar. Allah subhanətə alə onun fəzilətini o qədər uzatmışdır ki, qiyamətə qədər o etdiyi, vaxtı ikən etdiyi əməllərin savabını qazanır. Onun əməllərinə qarşı kimin nə etirazı varsa, əlbəttə ki, Allahın bu ayəsinə, radiyallahu anhum və radu anh ayəsinə etirazdır. Allah onlardan razıdır, sən isə narazısan. Onlar Allahdan razıdır, sən də onlardan narazısan. Allah Taala'dan istəyim budur ki, Allah Subhanahu Taala bizi sahabələrin, sələf-i salihin yolu ilə gedən müsəlmanlardan etsin. Və həmçinin bizi gələcək başımıza gələn fitnələrdən uzaq etsin. Eləcə də o fitnəni törədənlərə Allah hidayət versin. Amin. Amma hiləkərlərin Allah bu dünyada da, ahirətdə də cəzasını versin. Allahdan istəyin, Allaha dua edin ki, Allah onların cəzasını versin. Əqulu qavli həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyirli musliminə min kulli zəm fəstəğfiruhu və tubu iləyh innəhu huvəl-ğafurur rahim.